Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد Islamska internet stranica Minber والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale Allahu Đelešanu i salavate i salama na njegovog poslanika i milenika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, govorimo uz Allahovu pomoć s njegovom dozvolom o jednom događaju koji se dogodio u davna vremena, a o kojem nam je Allah Đelešanu govorio u svojoj knjizi kako bismo izvukli pouke koje se od tih vremena pa do kijametskog dana protežu u ljudskom rodu. To su, to je događaj na ime dvojice Ademovih sinova. Dvojce Ademovih sinova, Habila i Kabila, koji su sporili se oko ženitbe i udaje, što je dovelo do prvog krvoprolića na zemaljskoj kugli. Naime, mi smo u prošloj emisiji govorili o Ademu Aleyhisselam. I govorili smo o tome kako ga je Allah Đelešanu stvorio i čime ga je sve odlikovao tokom stvaranja. Nakon toga vidjeli smo da je boravio u džennetu i zbog čega je izveden iz dženneta i spušten na zemlju. A, govorili smo i o tome kako je šeitan Iblis zakleti neprijatelja Ademovog potomstva i zbog čega je to se dogodilo. A danas ćemo govoriti o tom događaju e, koji se dogodio između njegovih sinova. Naime, o čemu se radi? Adem a.s. i Hava kao prvi ljudi dobijali su po dvoje djece u svakoj trudnoći, znači dvojke muško i žensko. I bilo je propisano naravno da bi se ljudski rod razvijao da uzimaju se i žene se i udaju iz različitih e, tih rodova. Naime, jedan brat dodao da uzme drugu sestru i tako dalje. Jer nije bilo ljudi dovoljno i kasnije su se šarijati razvijali svih poslanika tako da je upotpunjen sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam gdje je naravno svaki takav vid E, zabranjen i smatra se grijehom. Međutim, u to vrijeme nije bilo znači drugog izlaza i tako je i dogodilo se. Međutim, jedan od njih nije bio zadovoljan tom raspodjelom i želio je ostaviti za sebe sestru s kojom se rodio. Adem im naredi da prinesu žrtvu, pa čija bude prihvaćena, on će, znači postupit će se po onome što on želi. Činili su žrtve i bila je, bila je prihvaćena žrtva i kurban onog Adamovog sina koji je slušao svoga oca i želio ženiti, znači, ženu kako je propisano tada u Ademovom šerijetu. Ovaj se je naravno naljutio i rasrdio i malo po malo odlučio se na taj postupak, a to je da ubije svoga brata zbog zavisti i ljubomore. Pade prva ljudska krv na ovu zemlju, dogodi se taj najveći grijeh nakon širka, a to je nepravedno ubijstvo. I Ademov sin bi kažnjen zbog toga što je uradio. O tome nam je Allah Želešanu govorio u suri Maide, pa je rekao وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إتيم كزوي im فيست أدويتسي govori vijest o dvojici prema istini. njih dvojica su prinijeli Allahu Đelšanu žrtve kaže se da je jedan od njih pošto je bio stočar kao žrtvu donio i prinio debelu ovcu a ovaj drugi pošto je bio zemljoradnik donio je nekakve osušene plodove koji nisu bili baš nekog kvaliteta i tada se je spustila vatra sa neba, što je bio običaj priješnjim narodima, kako se spominju u hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi selleme, čak i kada je bio u pitanju ratni plijen, nisu imali pravo da to uzimaju, nego bi se spuštala vatra, to bi se zapalila i ne bi imali pravo toga ništa da uzmu. I prihvatila je, naravno, ovcu, a ovo ost, e, žrtvu ovog drugog brata nije. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر I žrtva i kurban bi prihvaćen od jednog, a odbijen od drugog. Kale la aktulenik. Ovaj čiji je kurban odbijen reče, ja ću te sigurno ubiti. Znači prijetnja. Kale innama je taqabbalu Allah minel muttaqin. ovaj njemu odgovori Allah Đelešanuhu prihvata dijela samo od onih koji su bogobojazni. Zbog toga se prenosi od nekih asaba da su rekli kad bi znao da mi je jedna srđda kod Allaha prihvaćena poželio bi smrt. Zašto? Zato što Allah Đelešanuhu prihvata samo od onih koji su bogobojazni. I ako ti Allah prihvati tvoje djelo, tvoj namaz, tvoj zekat, tvoj post i ostala dobra djela, to znači da si bogobojasan. U suprotnom, ne. Dalje nastavlja i kaže mu, la im vasatte ili je jedek, li te aktule ni ma'ane bi basiti jede ili ke li aktulek. I nije hafu Allahe rabbi alemin. Ako ti pružiš svoju ruku i ako kreneš na mene da me ubiješ, ja svoju neću. Ja ću se suzdržati, ja svoju neću pružiti da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova inni ahafu Allahe rabbel Ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. To je bio njegov odgovor na to nasilno ponašanje njegovog brata. Inni uridu an tabu abi ismi o ismi fatakuna min ashabinar. Jer ja želim da ti poneseš na sobom i moj svoj grije i tako završiš ti u vatri, a ne ja. Zalike džazavu zalimin to je kazna za one koji su nasilnici. Dalje Allah što kaže, فَتَوُعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ I njegova duša, njegov nefs, stalno je razmišljao i tjerao ga da ubije svoga brata i on to u istinu i uradi fa asbaha min al khasir i poslade na onih koji sve izgubiše izgubiše i dunjaluk i ahiret i zato poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče čovjek će biti u blagostanju i širini svoje vjere sve dok ne ubije čovjeka a onda kada ubije čovjeka tada već gubi taj rahatluk i širinu vjere to je jedan od, kažemo, najvećih griha nakon širka, ubiti nepravedno. Jer onaj ko nepravedno ubije jednog čovjeka, Alašanov kaže, faka ennema katala nase džemijan, kao da je ubio sve ljude. Znači, Allah Želešanu nije želio od ljudi da se međusobno ubijaju i da ugrožavaju živote. Naprotiv, zabranio je čovjeku da samom sebi ugrozi život ili da se ubije, a kamoli da ubije drugoga. Život je Allahov dar. <clears throat> Život je Allahov najveći, jedan od najvećih naime dokaza njegove svemoći, uzvišenosti i veličanstvenosti. I jedino ga on ima pravo uzeti, a niko drugi. A rekli smo čak, ni čovjek sam sebi nema pravo oduzeti život. I vam je poznat događaj koji se dogodio u jednoj od bitaka kada jedan od ashaba borio se snažno, hrabro, išao je naprijed. Neki su ashabi rekli, mašala, ovaj će biti džennetlija sigurno. Jer ništa s pred sobom ne ostavlja. Poslaniku je došlo objavom da će taj čovjek u džennem. Znači, ashabima to je stanovnik džennema kako neke, neke sahabe to je zainteresovalo pa je otišao i pratio tog čovjeka što da vidi šta će biti s njim baš je gledao šta i kako i taj čovjek bi ranjen i nije mogao podnijeti rane i bolove nagio se na svoj nož i sam sebi oduzeo život a sad dođe poslaniku reče Allah poslaniče, svjedočim da ste Allah poslanik, taj i taj je uradio tako i tako. Kad je to poslanik čuo, kaže i ja svjedočim da sam Allah poslanik, jer to nisam znao dok nisam obavišten putem Džibrila. Znači, oduzeo je sam sebi život, iako je bio na samrti i samim tim. Prema tome, e, strogo je zabranjeno u Allahovoj vjeri da čovjek oduzme sebi i drugome, drugome život. Šta da radi dalje? Prvi put se to dogodilo. Prvi put vidi mrtvo tijelo. Allah Đelešanu iz svoje milosti šalje tom Adamovom sinu primjer u obliku dva gavrana šta da uradi sa svojim bratom. Pa dalje Đelešanu kaže فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثْ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْأَتَ أَخِيهِ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوة أخي فأصبح من النادمين I Allah posla dva gavrana da mu pokažu kako da ukopa svog brata. Naime, kaže se da su se oni sukobili, jedan je ubio drugog, onda ovaj gavran iskopao rupu i uvuko tog drugog u tu rupu. Onda ovaj reče, da ne mogu ja biti kao taj gavran, pa i ja tijelo svoga brata da prekrijem zemljom I on tako bi uradi i bi od onih koji su se kajali za svoj postupak. I od tada sunnet je da ljudi ukopavaju svoje umrle i neispravno je to što se radi da se spaljuju na nekim mjestima i slično. Ono što je propisano od tog dana, od prvog čovjeka koji je ukopan, pa u svim šerijetima jeste ukopavanje u zemlju i to je ono što je dostojno čovjeka i što je čovjeko što bi rekao kraj i završetak kako je to Allah odredio znači svaki drugi način nije nije ispravno to se dogodilo dvojci Ademovih sinova pouke iz ovog događaja su u istinu brojne na sebrelu svih ljubavi napaćena, žedna vratiš. A za ludu i brani, duši nisu to zindani. A za Prvo što zaključujemo iz ovog događaja i što upada u oči, to je ljudska pohlepa zavist i ljubomore. U istinu to je ljudska osobina e, koje se mogu riješiti malobrojni. I ta osobina izaziva velike, velike probleme ljudima, naročito ako su dobrostojeći, ako imaju određeni položaj i slično. Znači, bilo kakvu blagodat da čovjek posjeduje, da mu je Allah dao, obično ima nekoga komu zavidi na njoj i ko je ko uporno radi da, da, da izgubi tu blagodat i tu dobrotu. Zbog toga poslanik sallallahu alaihi ve selleme propisao je određene, određene propise koji čovjeku pomažu da sačuva te blagodati. Prvo, propisano je da se savjetuje čovjek u vezi sa svojim poslovima samo sa dobronamjernim i učenim ljudima. Znači za koje je siguran da je dobronamjeran i da zna nešto o onome o čemu ga pita. Vi znate da je Jakub Alisa nam svom sinu Jusufu rekao La taksus rujak ala ihvatik, fe ekidu leke kejda. Nemoj govoriti svoj san svojoj braći, oni će ti zamku i spletku postaviti. Znači, biće će na taj tvoj san i ne govori ga. Znači, ne govori njima i ne traži mišljenje od njih, nego sakri ga. Vi znate isto tako i da je poslanik poslanica Seleme rekao da se lijep san ne govori nikome osim osobi koju volimo, znači za koju znamo da je dobro namjerna i da nas voli, da nam ne misli zlo, ili nekome ko će nam protumačiti taj san. Drugima, drugima ne. Drugo što je propisano iz ovog isto tako dokazivano da treba čovjek svoje stvari i ono što, što, što posjedi od dobra da ne kaže pokušati sakrati nego na neki način malo e, ne isticati naročito pred ljudima koji su zavidni i slično. To je uradio Jakub, ali se nam isto tako sa svojim sinovima, kojih je bilo dosta, bili su svi zdravi mladići i momci, i on se pobojao da bi ih neko mogao ureći, pa im je rekao, La tadhulu min babinu vahid, vodhulu min babi mutefarrika. Nemojte ulaziti u Egipat, na jedna vrata, nam je prije su gradovi bili uh, e, obično opasani bedemima, zidovima i tako dalje. I on im je rekao, nemojte ulaziti na ta jedna vrata, nego uđite na više vrata. Kaže, učenjac htio je time da sačuva ih od uroka eventualno ili od zavisti i tako dalje, jer kad vide ljudi braću snažne, jake, mladiće, momke, a, naravno da, to, da ih to izlaže zavisti ljudi a, pogledima i slično neki praktikuju, ako posjeduju neku blagodat, da iznesu dio toga, pa da oni koji gledaju ne vide da je to nešto čudno, a ostatak, ostatak da ostave e, van očiju zavidnika i zlonamjernika. Isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve selleme propisao je da svako jutro i svako veče učimo suru Ihlas Felak Nas, narošto suru Felak Nas, koje su zaštitne sure i štite nas od zavidljivaca, smutljivaca i sl. Svako jutro i svako večer. Šta više, nakon svakog namaza poslanik se nam je praktikovao, a time i nas podučio, da učimo te sure po jednom, a nakon sabaha jakšama akšama po tri puta. Pa i prije spavanja, određeni zikrovi. Propisao je također da kad vidimo nešto što je lijepo i što nas zadivljuje da kažemo maša Allah ili maša Allah la kuvvete ila bila i tako dalje. Dalje, propisao je ljudima da uče zaštitne dove koje štite od zavidljivaca kao što je dova protiv uroka za djecu i za odrasle i tako dalje i tako dalje. Prema tome sve su to propisi i brojni drugi propisi koji su propisani upravo s tim ciljem da se čovjek zaštiti od zavidljivaca i smutljivaca. Jer vidimo do čega može to dovesti. U ovom slučaju ova zavist i ljubomora dovela je do mrtve glave, kako se to kaže, i to rođena braća od prvog čovjeka, vjerovjesnika odabranog, došla su do tog stepena. A šta je onda sa ostalima nakon, nakon njih? Dalje, Razumijemo iz ovog kazivanja da Allah Đelešanovu prihvata samo dijela od bogobojaznih ljudi. Pa šta to znači biti bogobojazan? Kad se spomene bogobojaznost u općem kontekstu, to znači da čovjek prije svega vjeruje i da praktikuje svoju vjeru. Da radi po toj vjeri. To znači i bogobojaznost. Ukratko, da uradi ono što mu je naređeno i ostavi ono što mu je zabranjeno. I kažu naši učenjaci da bogobojaznosti imamo tri stepene. Prvi stepen je fars ili stepen koji su dužni ispuniti svi, a to je da ostave što je haram, a urade što je fars. Drugi stepen je da uz rađenjem farzova i ostavljanjem harama rade što je lijepo i poželjno uraditi, takozvane mendube ili neki zovu sunneta i tako dalje. Znači poželjne stvari. I treći, to je stepen onih koji se takmiče i približavaju Allah Đelšanu, to je da i ono slobodno vrijeme i mubah iskoriste u stvari koje su korisne, tako da svo njihovo vrijeme, cijeli njihov život, svaki njihov uzda, svaki njihov pokret bude dobro djelo i bude na Allahovom putu. Allah je Đelešanu prima samo, samo od takvih i samo od onih čija su srca čista. Zbog toga, kažu naši učenjaci, da bi jedno dijelo naše bilo prihvaćeno, moramo ispuniti tri uslova. Tri uslova da bi naše dijelo bilo prihvaćeno. Prvi uslov je da imamo čisto srce da smo vjernici. Drugi uslov je da budemo iskreni prema Allahu kad radimo to djelo. Ako klanjamo, da klanjamo samo radi Allaha Đelešanu. Ako postimo, postimo samo radi Allaha Đelešanu. Ako idemo na hađ, da to bude samo radi Allaha Đelešanu. Ako obilazimo rodbinu, da to bude zbog Allaha Đelešanu. I tako svako djelo. I Allah će prihvatiti samo to i takvo djelo, ništa drugo. Bilo kakva druga namjera, to Allah Đelšanu ne treba i nije mu potrebno, jer to nije zbog obožavanja Allaha Đelšanu, nego zbog ljudskih potreba i ljudskih namjera. I treći, to tijelo određeno mora biti propisano od strane poslanika u formi u kojoj je poslanik sa selem obavljao. Znači, ako postoji određena forma propisana, mora se ispoštovati, jer Allah Đelešanu je i poslao poslanika upravo zbog toga da bi ga ljudi obožavali kako ga je poslanik obožavao, a ne kako ko hoće i kako ko misli da bi trebalo. To su tri uslova i svako dijelo koje ispuni ta tri uslova bit će primljeno kod Allaha Đelešanu. Ako nedostaje jedan od ovih uslova, neće imati nikakve koristi od dijela. Dalje iz ovoga razumijemo da je Ademov sin ili dobri Ademov sin bio učen i bogobojazan. Da je bio učen, ukazuju ove njegove riječi. Znao je šta Allah voli, šta ne voli. A da je bio bogobojazan, ukazuju njegove riječi, na, na, to ukazuju njegove riječi, i nije hafullah. Ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Potom ukazuje i njegov kurban. Nije donio nešto bezvrijedno, nešto što malo vrijedi ili slično, nego je donio, kako se spominje, debeo kurban, dobar, ugojen. Što ukazuje da mu nije bilo žao kada daje radi Allaha Đalešanu. Dalje, iz ovoga razumijemo, također iz ovog kazivanja, da kada su u pitanju smutnje i kada u pitanju nasilje, bolje postupiti kako je postupio Ademov sin koji se nije nije branio. Jer nasilje <clears throat> može se odbiti istom štetom, većom štetom ili manjom štetom. Bolje je uvijek izabrati manju štetu. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبرون ذهب الذين Dalje iz ovog kazivanja razumijemo koliko je ubijstvo poguban čin. Ubiti čovjeka, rekli smo da je jedan od najvećih grijeha. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to jasno naglasio rekavši: "Ela uhbirukum bi akbar al-kaba'ir." Hoćete da vam kažem koji su najveći veliki grijesi? Znači imaju veliki pa imaju oni najveći. Pa je nakon širka sihra, nakon širka sihra rekao u katlu nefse leti harram Allah, illa bil hab. I ubiti čovjeka nepravedno, bez ikakva osnova. Znači, ubiti čovjeka je u istinu nešto, nešto u istinu veliko. I zbog toga <clears throat> neke stvari koje se dešavaju danas u svijetu u istinu teško su opravdati. Mi živimo, nažalost, u vremenu kada ubica ne zna zbog čega je ubio, a ubijen ne zna zbog čega je ubijen, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem i najavio i u drugom hadisu kako je najavio da će pred kiametski dan nastupiti dani e, velikog i čestog ubijanja znači jednostavno ljudi će se ubijati a neće znati ni zašto ni kako i šta su skrivili nažalost jer često u današnjem svijetu vidimo da e, najlakše je izgubiti, izgubiti život i da život nema neku posebnu vrijednost kod današnjih čovjeka iako iako postoje ljudi koji se dižu protiv toga, koji govore protiv toga i na istoku i na zapadu, e, osnivaju se e, udruženja i razne organizacije da zaštite čovjeka i mislim da je najbolji pokazatelj koliko je ugrožen čovjek danas, to što postoji toliki niz organizacija i udruženja koje štite čovjeka u život i čovjekova prava. Jer da nije e, raširena ta pojava, ne bi bilo ni potrebe za tim udruženjima. Prema tome, živimo u vremenu, jedino što može probuditi čovjekovu svijest o vrijednosti čovjekovog života jeste vjera, vjerska svijest, Allahovi ajeti, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme, koji u istinu uh, uljevaju strah uh, u srca ljudi kada je u pitanju uh, oduzimanje tuđih života i diranje u njega. Također, <clears throat> iz ovoga vidimo koliko je opasno da čovjek razmišlja o zločinu. Jer svaki zločin počinje od razmišljanja o njemu. Kako, na koji način, uradiću i tako dalje. Jer vidimo iz ovog kazivanja da a, ovaj Adamov sin kao da je otimao se, ali to razmišljanje, taj nagon je ostalo, otelo se kontroli i on uistinu i ubi svoga brata. Zbog toga e, ukazuju neki hadisi na jedan odgojni moment koji je poslanik sa selem potencirao, a to je prvo da čovjek razmišlja o dobru, a da ne razmišlja o zlu. A drugo je, ako dođu zle misli slično, treba odmah da se prekinu i da se pođe razmišljati o nečemu drugome, o hajru. Prema tome, <clears throat> kao što učenjaci kažu, zabavi svoju dušu prije nego što ona zabavi tebe. Znači, treba se truditi da čovjek ne misli o zlu, kako će uraditi zlo i treba uvijek kada je u srđbi i kada nije baš trezven, ne može trezveno razmisliti, da odgodi postupak dok ne mogne razmišljati bistre glave. Jer obično čovjek i kad uradi takve neke postupke, bude pod utjecajem srđbe, bude pod utjecajem alkohola ili slično, e, a takve stvari su veoma opasne i ne treba, ne treba požurivati s njima. Znači svaki postupak ostavi, razmisli, pa tek onda postupi. Dalje, iz ovoga isto tako vidimo i razumijemo da osoba koja nekoga ubije ima pravo na pokajanje, ali kažu neki učenjaci da neće imati pravo na halal ubijenog. Znači, može se pokajati kada je u pitanju a, Allahov oprost može se pokajati i kada je u pitanju, odnosno da, da mu bude prihvaćena te oba i kada je u pitanju rodbina ubijenog mogu oprostiti ili naplatiti ili zahtijevati, pa čak i to, ali kada je u pitanju pravo ubijenog, to ostaje ostaje upitno. Osim u jednom slučaju, to je da se nad njim izvrši odmazda kako je to propisano Kur'anom. <clears throat> kako je to propisano Kur'anom. To je bilo kazivanje o dvojici Ademovih sinova. Kabilu i Habilu. Oni su prvi bili koji su, odnosno prvo što se desilo kod njih je upravo taj moment koji je Aladžalšan ovdje ističe, to ubijstvo nepravedno koje se dogodilo i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu je rekao da od svakog ubijstva na ovoj zemlji ovaj Ademov sin koji je ubio svoga brata će dio kazne u tome jer on, on je prvi koji je uradio to na zemaljskoj kukli. Čitajmo kazivanja Kur'anska. Razmislimo o njihovim porukama. Dobar dio Kur'ana upravo su Kur'anska kazivanja. Allah Đelešanu nam je govorio o tim događajima prvo da bismo izvukli pouku iz njih. Drugo, da bismo zavoljeli e, one o kojima se govori kao što su poslanici i dobri ljudi. I treći, da bismo uzeli određene propise iz tih događaja. Kuranski, kuranska kazivanja obiluju mudrostima, obiluju e, propisima i koristima, zbog toga treba ih što više čitati, iščitavati i najozbiljnije, najozbiljnije shvatiti molimo Allah Đelšanu da nas pomogne, da nas učini od onih koji će Kur'an čitati i iščitavati i o njemu razmišljati. أقول قولي هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله انترنت stranica Minber وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن من Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. Thank you.